kuri mwebwe mwese mwahisemwo isanganiro mu buhinga bw'ivyuma hari Alphonse kubw'Imana makuru ndabashikiriza agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira aho zisoko nkuru ya Bujumbura hagiye kubakwa ikibanza kinini c'idandarizo bikozwe n'ishirahamwe ry'amabanki mu Burundi rifatikanije na leta biri mu itangazo risoma n'umuvugizi wa leta inyuma y'inama shikiranganje yakoranye kuri wa gatatu umutahe nawo ngo uzobugizwe n'amafaranga ava mu bice bitandukanye mu hazindutse humvikana amasasu mu gipolisi bakavuga ko byabaye ngombwa ko barasa amapine y'imodokari yari yanse guhagarara bahavuye basanga yari itwaye ibitenge birenga amajana abiri bya magendu bivuye mu gihugu cya tanzania abari muri yo bafashwe amashyirahamwe yigenga ngo arakwiye gufasha mu gushyigikira imigwi y'inkino mu burundi mu mupira w'amaguru ibyo ngo byofasha kwishika kure mu mahiganwa kuko abakinnyi b'abarundi bashoboye murabyo kubyumva muri ano makuru kuri radiyo isanganiro Dasubiye kubaramutsa ishirahamwe ry'amabanki mu Burundi rifadikanije na leta ngo rigiye kubaka ikibanza kinini cidandarizo ahoze isoko nkuru ya Bujumbura vyamenyeshejwe mu nama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu mu cegeranyo ciyo nama casomwe n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yashikirije ko umutahe uzobugizwe n'amafaranga y'amabanki ayabikorera ibyabo canke izindi nzego hamwe n'amadeni rero azosabwa mu bigega mpuzamakungu ni mu gihe iyo soko yahiye ku bwigenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani z'ukwa mbere mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu icyifuzo cyo kurangurira umugambi muri icyo kibanza mu kubaka ngo habe ahantu ha kijyambere mu mu bijyanye n'urudandazwa igisate c'amabanki cifuza kurangura uwo mugambi kibifatikanije na leta umutaha ico gisata cozana ukaba wova mu mahera bagiye baraziganya ngo arangure imigambi umutahe wa leta nawo ukaba wova ico kibanza ciyongera ku mutahe leta ifise muri ayo mabanki mu ntumbero yo kugwiza umutahe n'abandi bose bavyifuza bocinjiramwo hisunzwe ibizoba bitegekanijwe n'amategeko azoba agenga ishirahamwe rizoshingwa umutahe uzoba ugizwe n'amahera y'amabanki banki ayabikorera ibyabo cyangwa izindi nzego amadeni azosabwa mu bigega mpuzamakungu imaze guhanahana ibyiyumviro kuri urwo rwandiko inama shikiranganji yarashigikiye irangurwa ry'uwo mugambi ariko ikibona ko abozana umutahe bandi boba ari abantu bafite uburyo bufadika kuko izoba ari inyubako isaba uburyo bwinshi yaciye isaba ko abaserukira leta n'abaserukira iryo shyirahamwe ry'amabanki boja hamwe kugira ngo bumvikane ku rupapuro rw'inzira kimwe bita mu gifaransa fedorute no kugena ibikorwa byogenda birakurikirana bongere bihe ibiringo ntabanduka byo gutangura no guheza kubaka kugira ngo iryo soko harashikirijwe inzira zibiri zishoboka inzira ya mbere leta yorondera ishyirahamwe kojeriko uburyo hanyuma rikimbura rikongera rikadandaza ipampa ayo mahera ryoba ryaronkejwe I get out, ku miliyaridi umunani imiliyoni ibihumbi amajana ane na mirongo ine n'indwi n'ibihumbi amajana ane rikayishyura mu kiringo cy'imyaka itatu izoba yimbura amatoni ibihumbi bitandatu kuri hegitari ibihumbi bitatu izoba irimamwo ipampa inzira ya kabiri leta yo gukorana n'ishyirahamwe afritextile inama shikiranganji imaze guhanahana ivyiyumviro kuri urwo rwandiko yasanze intumbero ya leta ari uko igitegwa c'ipampa cotera imbere si ikibazo cyo kunagura cyangwa kuronsa uburyo ishyirahamwe kojeriko yaciye ibona ko inzira nyayo ari ukubandanya inzira yo gukorana n'ishyirahamwe afritextile mu mugambi wo guteza icyo gitegwa kuduza umwimbu ingene uko gukorana bizogenda byoheza bikigwa neza turabandanya nano makuru gukurikirana ingene abarundi baronka akazi mu muryango w'ibihugu bigize Afrika buseruko hamwe n'ingene imigambi itunganywa muri uwo muryango ku nyungu z'uburundi ni imwe mu bikorwa byashizwe imbere n'ubushikiranganje bujejwe injira Burundi mu muryango w'akarere ka Afrika buseruko byashikirijwe kuri uyu wa kane na Ezekiel nibigira aramutswe ubwo bushikiranganje mu gihe hariko haratanguzwa inama yo ku rwego rwo hejuru yo kuraba intambwe Burundi bushitse ko kuva bwinjiye muri uwo muryango agahamagarira abarundi bose kuja hamwe kugira uburundi bushike ku ihangiro bwihaye mu muryango w'ibihugu bigize Afrika buseruko mwaradusabye ko dukurikirana cyane ingene uburundi bwogira akarusho kaboneka ku bijyanye n'iyinjira ryabwo muri uwo muryango aho naho twovuga nko mu bijyanye n'ingene abarundi baronka akazi muri uwo muryango inge n'imigambi y'iterambere itunganywa n'uwo muryango ishikira abarundi n'uburundi tugereranije n'ibindi bihugu bigize umuryango na cane cane mu bijanye no kubaka amabarabara n'izindi nyubako eka n'iyindi migambi y'iterambere canke amaproje mpuzakarere iryo hangiro mwaduhaye ntitworishika ko twenyene kuko dukorana n'ubundi bushikiranganji tugakorana n'izindi nzego abo nabo bikaba biboneka ko aribo bamba baja mu manama ariyo twita de reunion bamwe bose mu byo bajejwe uca mu kibiri utazi ugaca inkono utazi natwe ntitwifuje ko abagize inzego nshasha z'igihugu baca mu kibira batazi ni nacyo gituma iyi nama yo ku rwego rwo hejuru yatunganijwe kugira ngo itange umuco kuri bimwe bimwe bizofasha kugira ngo twipange neza mu karere kandi ibyo twifuje dushobore kubigeraho inzego nshasha ni ngombwa tumenye inyifato tugira imbere y'iyo ntumbero twahawe na nyincubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi abarundi bagiye muri bene ayo manama dutegerezwa kumenya intumbero y'igihugu cy'u Burundi icyo twifuza ko tugera ko kandi n'ikizira kurekura dutegerezwa kumenya ibyatugumiye eka mbere n'ibyatworoheye dutegerezwa kuja hamwe tukavugana mbere tugashiraho impinyanyuro y'ingene twoshikira icyo dushaka muri uwo muryango isanganiro inama isumba ingimba ku zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu amakuru twabateguriye arabandanya guhindura amategeko agenga umuryango utabara imbabare mu burundi kugira ukore wisunga amategeko mpuzamakungu agenga uwo muryango ni kimwe mu byizwe kuri uwa kane mu nama idasanzwe y'abaserukira abandi muri uwo muryango bavuye mu ntara zose z'uburundi anselme katiyunguruza umunyamabanga mukuru w'uwo muryango hakavuga ko babikoze mu kubahiriza ibyasabwe n'umuryango utabari imbabare ku isi yamenyesheje kandi ko ubu bagiye gukora begeranya uburyo batiriwe bararindira ubuva hanze icya mbere ni uko umuryango utabara imbabare mu burundi uhejeje gusubiramwo ukuntu kuva ku mutumba gushika ku rwego rw'igihugu aho rero byari bikenewe yuko Eh, tubigaruka ko tukabivugana twese turi hamwe icya kabiri eh, ni uko tugomba kwisunga by'inama mpuzamakungu y'umuryango utabara imbabare eh, kukaba nk'ako mu mwaka uheze amaleta yose afise hama hari ikiniro gikomeye cyerekeye by'abanyamuryango aba volontaire n'abamambre eh, biragaragara yuko amategeko yahora atugenga aterekana neza uruhara rw'abanyamuryango ari bo bene umuryango umuntu abiravye uyu munsi rero twakoranye kugira ngo ayo mategeko tuyasubiremo kugira ngo tuyashyire ku bihe by'uyu munsi ibihe durimo kugira ngo nejo nejo ubundi umuryango utabara imbabare ku isi yose ukoranye ubone yuko umuryango utabara imbabare wo mu burundi wumvise akamo watewe n'amaleta yose yo ku isi yemeye ko umuryango utabara imbabare akorera iwayo na cyane cyane yuko inama nk'iyo ya bose yimirije tuze tugendera atatu tujanye kiya civugo twagitoye kuko uyu munsi ibintu biriko birahinduka e, abo twara dukorana ejo bafise ibindi vyabo boba batumbereye bashobora kuba bavuga ati Burundi turahamaze igihe kitari gito reka tuje mu bindi bihugu kuko umuryango utabara imbabare mu Burundi uramaze gutera imbere eh, nico gituma twavuze ati nta kuzerinze turabe nyabona ibintu dushobora twebwe nyene tutarinze kwama turimo turatega amashi mu bantu bo hanze icyo kintu turagishimikiye ko cyane turazi ko twe dushoboye amasasu atari make yumvikanye muri quartier kanyenko mu gisagara cya Rumonge nk'isaha 12 z'igitondo zirenga gato Melchior Hakizimana arongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge avuga ko igipolisi cyahisemo gukoresha kurasa amapine kugira ngo bikunde kw'imodoka yari yanse guhagarara ku bariyeri yo kumutambara no mu kanyenko kw'ibarabara ry'igihugu nomero zitatu muri komine n'intara ya Rumonge bikunde ibitenga amajana na mirongo itatu bitekeye mu mifuka ibiri vyari vyinjiye mu kinyegero bivuye mu gihugu kibanye ca Tanzania nivyo vyafatiwe muri iyo modoka co kimwe n'abari bayirimwo bagizwe na bene ibitenge babiri n'ugendesha iyo modoka ku bw'urongo y'igipolisi mu ntara ya Rumonge ngo biraboneka ko hakira abadandaza bo mu Rumonge bataranyugwa no gutanga ikori babwirizwa gusubizwa ku murongo makuru ajanye n'inkino naho ukutagira uburyo niyo ngorane nyamukuru ituma imigwi y'inkino y'u Burundi mu mupira w'amaguru ititwara neza mu mahiganwa yihuza n'indi migwi yo mu karere niyo ku mugabane bamwe mu bahoze bakina babona ko hamwe amashira hamwe yigenga yoshira imitahe yayo mu nkino imigwi y'u Burundi yotera imbere kuko ngo ifise abakinyi benshi beza kandi bashoboye n'inkuru tubaza Omer Ndowayo Bamwe mu bakinye bikomeye umupira bavuga ko bababara iyo babonye imigwi iserukira Burundi mu nkino z'akarere canke zo ku mugabane atahishitse. Bizimana Saidi yakiniye umugwi wa Musonga Musongati mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1986 ubarongoye umugwi wa Moso City be Gilbert Kanyenkore yahoze amenyereza umugwi wa Vitalo ubakabarongoye igisata cy'ubuhinga muri uwo mugwi nyene babona ko ingorane imigwi zifatiye ku bukene bw'uburyo mu gihe Yusuf Mosi arongoye igisata gitunganya amahiganwa gusiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru we abona ko ari imyiteguro ikorwa nabi ku migwi nka gihe cya vitaruge nari impari mugabo twari dufise amasiponsoro hari abantu bakunda umupira benshi cyane abantu batoyi barakunda umupira ariko nta mahera bagira nta bafata umugongo imirwi ingorane umukinnyi arashobora kuva muhira agiye kuri match cyangwa kuri antrenema akagenda afise ibyumviro kungene aza kubaho akaraba ati jewe ngiye haye ngashyira ingufu hariya ah, ntacenza kuronka mu mugwi igihe ataronse aronse ikintu ashira umuryango urumva umupira aca awushiramo n'inguvu nkeya mu Burundi dufise uburyo buke umukinnyi agera aho yokomeye kugira ngo yerekane ububasha bwiwe aba afite mu by’umupira akaba agiye hanze rero imigwi yo ngaha a ah, icisigara atanga ubifise musanze yo amahiganwa aheze bateza kuraba bati mbega twebwe ko twaronse uburenganzira bwo gukina inkino mpuzamakungu tuvyifatemwo gute twokora iki icya icambere coco ni kubanza kuraba ati abakinyi dufise mbega barakwiye umuntu agaca araba aho bahoba agaca yuzuriza bose bakabona ko ibintu bikwiye guhinduka leta ikaraba uko yongereza uburyo mu nkino tegeko ati zone bwiza murafata ekipe amahera y'iyo ekipe naya wewe mbari chef de zone urabishyira muri besoin zawe za commune wewe brasserie urasiponsoriza ziriya ekipe zibiri imwe ya basket n'indi ya football wewe naka wewe naka ekipe ntizibure ubabonye nta kintu bagira ibintu byacu ntitubishire dushyiremo icyo nokwita planification mugabo tugiye turatomboza uko tubikora ni ukuri nta na kimwe tuzoshika ko tuzoguma dutsindwa uburyo kugira ngo buboneke nuko abarongoye federation bitanga nko kurokiritira abakinyi ugasanga abakinyi batwaye nka 50 miliyo ariko cya gikombo kinira na 20 miliyo arimo ivyo biraca inkokora abakinyi naho yitanga ko naho zotwara cya gikombe yuko atacashobora kuronka ivyo biruko mu gihe imigwi ya Lomesaje Ngozi hamwe na Musongati yaserukiye Burundi mu nkino zo ku rwego rwa Afrika no mwaka yasezerewe itarenze igice cya mbere arakoze omea nduwayo makuru ajyanye n'ibidukikije naho ibikorwa byo kuropora umusenyi mu ruzi mutimbuzi haraheze amezi abiri bisubiye gukogwa abaropozi baganiriye na radiyo isanganiro bakavuga ko baharekuriwe gukora kugira amazi y’ugo ruzi arengane neza adateye inzu zihegereye bagasaba ariko ko hoterwa n'ibiti by'imisuna kugira inkombe zigume zikingiwe n'inkuru tubaza Jean Marie Mayonga kuruzi ntangwa abasanzwe bakora ako kazi ko kuropora umusenyi mu nzuzi twasanze bahari ariko batariko bararopora nayo mu ruzi mutimbuzi ibikorwa byo kuropora umusenyi bikugwa kuri kwamye abasanzwe babikora basigura ko bahawe uruhusha rw'umwihariko twe baratwugururiye kubivanye nuko ababo ku kibuga c'indege bari bavuze yuko amazi ashobora kubatera mu gihe tuba turazibura uru ruzi baravuga yuko uru ruzi rwa mutimbuzi kuva aho bita ku mubone kumanuka gushika aho rusesera mu itanganyika twaba turaruziburura niho honyene buguriye ahandi haracugaye amezi abiri yoba ariko ararengako gatonya huguruye turafise n'iyindi migambi turiko turakora yo gukingira uruzi nko gutera imisuna n'amatete ku nkengera tukongera tukubaka imifuko kugira amazi ntashobore kumena ngo atere abo mu mihana yegereye turabishima ko twatangiye akazi ko kuropora mbere tukaba tunubahiriza cyane cyane inkengera z'uru ruzi tukaba twaranafashijwe mbere n’ubutegetsi bo hejuru ku rwego mu gutera ibiti by'imisuna kugira ngo turukingire no kubakisha iyi mifuko ubona ngaha kugira ngo dukinge amazi ashobora kuba yotera iri barabara rihanamiye iyi mihana iri hambavu y'uru ruzi basaba ko ibikorwa bariko bararanga n'ibirangura byo gutera imisuna byoshigikirwa kugira inkombe z'uruzi zigme zikingiwe mbona yuko kongerezwa inguvu ahanini hanini byaba bakoze hanyuma uruzi rugakingirwa nk'uko bisanzwe hagategwa ibiti hambavu y'uru ruzi hanyuma twe turi abakozi tukaronka inguvu zo kuguma dukuramwo ibi bisenyi bituma uru ruzi rwuzura kuko igihe tutorupora ngo turukuremwo imisenyi ni zangaruka mbi ruca ruzana rwo gusesa mu mihana y'abantu ikindi kintu tubona cyo kongerwa ko abasanzwe barukoresha boshyiramo izindi nguvu bagatera imisuna imisuna nk'aba bari badufashije bakubaka imifuko bakazana nk'ubudongo bagashyirako bagaterako nk'imisuna handi handi ku mpande ivyo biruko mu gihe abakorera mu ruzi ntahangwa basaba nabo nyene kurekurirwa gukura umusenyi mu ruzi amazi ataratera amazu ahegereye kuko ngo wabaye mwinshi avuga rumwe na Joseph Kabila yahoze atwara ico gihugu umukuru w'ico gihugu Felix Chisekedi yatoye kuwa 30 kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2018 ariko aravavanura n'uwo bari bacuditse rumwe aho kuva mu kwezi kwa mbere muri 2019 bari basangiye gutwara haba mu nama nshinga mateka no mu nama nkenguza mateka umukuru w'ico gihugu akaba yifuje kuronka ubufasha bukomeye kugira konvomvore inama y'inama nshingamateka ngo bikaboneka ko uwo mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi ari we ari karabironkeramwo inyungu mu gihugu cagana naho ubutavuga rumwe n'umukuru w'igihugu Nana Akufo-Addo arahakana ibyavuye mu matora aheruka kuba kuri uyu wa mbere itariki 7 z'ukwezi turimwo John Dramani Mahama akabona ko umugwi ujejwe gutunganya amatora muri ico gihugu ngo waranzwe no guhengama ngo uwo mugwi ukaba warahinduye ibiharuro byavuye mu matora ngo naho biruko baherutse gutogwa nk'abantu bahambaye baranze umwaka wa bibiri na mirongo ibiri n'ikinyamakuru The Times arakoze Ahmed mutore amakuru avugwa mu makungu nihaciye asozera hano makuru twari twabateguriye kuri uno mutaga ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiye mugira umutaga mwiza